الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Alemlerin Rabbi olan Allah hamd olsun. Onun sonuncu Peyğəmbəri Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme, onun ailəsinə, sahabələrinə və qiyamət gününəcən onun ardınca gözəl şəkildə gedənlərə Allahın salamı olsun. Yaxşı mövzumuz dəvət mövzusunda və iftar vaxtı olduğu üçün yarımçıq kəsir. Və Allahın izindən davam eləyək. Deməli, biz bəyan elədik ki, Allah subhantalan bizə öyrətdiyi elmlə və bildirdik ki, Allah subhantalan bütün insanların xüsuran içində olduğunu deyir və bəyənləyir. Bütün insanlar xüsuran içindədir. Yalnız o kəslərdən başqa ki, onlar Allah subhanət hala iman edəcəklər. Yalnız o kəslərdən başqa ki, onlar salih əməllər görəcəklər. Yalnız o kəslərdən başqa ki, onlar haqqı tövsiyə edəcəklər, yaxşılığa çağıracaqlar, pislikdən çəkindirəcəklər. Və üçüncü sinif insan gəlir. Üçüncü cəmaat gəlir orada. E, Bilginən, hər bir müsəlman bilsin, İslam həyatın müsəlman kimi yaşamaq asan deyil, çətindir. Necə ki, bizdən əvvəlki ümmətlər, bizim ümmətimiz, sahabələr iman etdikləri üçün çəkdiklərini çəkməmiş, imanın ləzzətini dadmayacaqsan. Hətta vallahi görürsən, insan indi onların həyatını oxuyursan, onların həyatına baxırsan, yaşayışına baxırsan, onları bu dəvət yolunda üz verən müsibətlərə baxırsan, insan özünə gələn müsibətlərdən utanır. Görsən onların həyatını oxu, siranı oxu, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin həyatını oxu. Vallahi öz həyatımızdan utanacaqsan, utanacaqsan. Ayşe anamız deyir ki, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bir gün namaz qıldı və səcdə etdi. Səcdədə ağladı. Və o da ağladı ki, yaxınlaşdım, qulaq asın, görüm nə deyir. Gördüm Allahın elçisi deyir ki, ümmətim, ümmətim. Allahu Ekber. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem səcdədə ağladı bu ümmət üçün. Bu ümmətin xeyrə çatması üçün. Lakin bax, ümmət olaraq Allah Rasulunun ümməti olmağa layiqsənmi? Əməllərə baxcına, sahabələr Muhammed sallallahu aleyhi ve selləmə yaxınlaşır. Allah Rəsulü Kəbənin kölgəsində oturub və yaxınlaşır ki, ya Rasulallah bizim üçün dua et. Müşriklər bizə əziyyət edirlər. Kafirlər bizə əziyyət edirlər. Yaşadığımız yerdən çıxardır, malımızı əlimizdən alır, isti günəşin altında qumların üzərinə uzadır. Üzərimizə daşlar qoyur. Belimizə qızdırılmış dəmiri basıb, onun İstisin belimizin yağı ilə soydular. Bizim üçün dua et. Allah Resulünün onlara cavabı nə oldu? Vallahi onlardan heç bir kəs bir göz qırpımı olsun belə bu dindən üz çevirmək istəmirdilər. Nə də istəməmişlər. Canlarını verərdilər, həyatlarını verərdilər. Çünki bilirdilər ki, yaşadıkları bu can onların özünün deyil. Bu canı Allah Subhanahu wa Taala verib. Onun uğrunda da getməlidir. Və Allah Rasulü dikəlir, üzü qızarır. Deyir ki, vallahi sizdən əvvəlkiləri dinindən döndərmək üçün müşarla iki yerə bölərdilər. Əgər bunu Allah Rasulü sizdən əvvəlkilər sahabələrə deyibsə, və e, bizdən əvvəl Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem 1432 il bundan əvvəl olubsa, sən onların bir müşarını təsəvvür elə. O necə müşar olar? Bugünkü ən gözəl müşarı iki dəfə işlədəndə, üçüncüdə taxtanı kəsmir. Təsəvvür elə Allah Rəsulü sizdən əvvəlkilərdir. Onların çəkdiyi əziyyətə baxsına. Lakin dindən dönmədilər, səbir elədilər, sabat elədilər. Lakin görürsən, hansısa birimizə, biri çəf baxanda, biri bir söz deyəndə, deyir, artıq mən namaz qılmayacam. Məsləq etməyəcəm. Namaz qılanlarla oturmayacam. Çünki mənə belə deyirlər, belə deyirlər. Biri pis baxdı, biri dedi, sən yaxşı olmayacaqsan. Lakin vallahi bilginə, son, aqibət, sonluq müstəqilərindir. Çünki vallahi dünyada gördüyüm bütün dostlar və dostluqlar qiyamət günü hamısı bir-birinə düşmə olacaq. Allah subhanahu wa ta'ala şərəfli kitabında bəyan edir, buyurur və deyir ki, əl-əxillə xəlil nədir? Ən yaxın dosta deyirlər. O gün ən yaxın dostlar bir-birinə düşmən olacaqlar. Çünki Allah üçün qurulmuş qardaşlıq olmadı. İman üzərində bağlanmış qardaşlıq olmadı. Ticarət üzərində qurulmuş qardaşlıq, dünya üzərində qurulmuş qardaşlıq, vəzifə üzərində qurulmuş qardaşlıq nəyəsə görə hörmət elədilər. Allah üçün sevmədilər. Allah üçün ona hörmət eləyən olmadı. Çünki Allah subhantala buyurur ki, وَمَنْ يُهِنِ اللّٰهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُقْرِمٍ Allah kimi alçaldarsa, sən ona hörmət edən tapmazsan. Zəngin olsa belə, varlı olsa belə, vəzifəli olsa belə, özünü səndən üstün göstərsə belə, maşını olsa belə, uca evləri olsa belə, üstünlük onunla bilinməyəcək. Üstünlük bilinəcək təqva ilə. Çünki Allah subhantala üstünlüyün nədə olduğunu bəyin eləyib. Və Allah subhantala Quran-Kərimdə dedi ki, İnnə əkramakum indallahi ətqakum sizin Allah yanında en hürmetli olanınız, təqvalı olanınızdır. Eğer dostluq, kardeşlik təqva üzerinde kurulmuşsa, o dostluq, o kardeşlik düşmənçiliyə çevriləcək. El-əxillə yevmə izin ba'duhum li ba'din adu. O gün bütün en yakın dostlar birbirine düşman olacak. İllel muttaqin. Yalnız Allah'tan korkan təqva sahiblerinden başka. Çünki bizim ümmətin müəllimi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem sahabələrə və onların timsalında bizə qardaşlığın necə yaşamaq olduğunu öyrətdi. Dünyaya görə qardaşdan küsməyəcəksən, dünyaya görə qardaşdan inciməyəcəksən, sahabəyə baxacaqsan, sələfə baxacaqsan və baxarsan ki, Allah Rasulunun məktəbindən çıxmış o yetdi insan, o yetdi sahabə, döyüş meydanında şəhid olan o yetdi nəfər sənə qardaşlığı necə öyrətdi? döyüş meydanında sahabələrdən biri görür ki, yaralanmış bir sahabə, bir müsəlman su istəyir, deyir mənə su ver. Yaxınlaşır ona su içirtməyə. Və görür ki, ondan biraz o tərəfdən də səs gəldi, inilti gəldi. O da deyir mənə su ver. Və bu yaralı sahabə dedi ki, apar ona ver, sonra mənə cinlətlər. Birinci ona ki, və gedir ikincisine, ikincisinə çatanda biraz o tərəfdən bir səs dayanır. Mənə su ver. Və beləcə yetdi sahabə bir-bir hamısı su istəyir. Və biri digərinə deyir ki, apar öbürsünə ver. Mənim susuzluğumun əybi yox. Qoy qardaşım içsin. Apar ona ver. Vallahi onlar bilirdilər ki, mükafat əməlin müqabilində olacaq etiraz elədikləri, içmək istəmədikləri o suyun müqabilində Allahı bilirdilər ki, Allah Rasuluna verilmiş olan o hədiyyə hovuzdan içəcəklər. Elə bir hovuzdan içəcəklər ki, ondan sonra bir daha susamayacaqlar. Allah Rasulü hədiyyə verilmiş hovuzu var. Uzunluğu eni qədər su içmək üçün qoyulmuş qablarının sayı göydəki ulduzlar qədər baldan şirin, ətri miskdən ətirli, süddən bəyaz. Və Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, oradan kim bir dəfə içsə, ikinci dəfə heç bir zaman susamayacaq. Allah subhanət bizi oradan içməyə nəsib eləsin. Sahabələr, yetdi sahabə, biri digərini ötürür. Deyir, apar ona ver sonuncu sahabəyə, yeddinci sahabəyə çatanda Allah subhanətələ onun canını alır, ruhunu alır. O ölür, su içmədən, sevinmir. Sonra qayıdır altıncısına, gör o da uca Rəbbinə qovuşub. Beşinciyə, dördüncüyə, ta birinciyə qədər heç biri bir damla su içmədən ölürlər. Hamısı. Onların çətinliyə dözümü belə idi. Kimsə sənə çəp baxdı, araldan baxdı, sözlü deyil, dil uzatdı. Əgər e, dindən dönəcəksənsə, sən heç dində olmamısan. Və Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bəyin edə o sahabələrə səbatlığı öyrətdi onlara. Sabit o. Və dedi ki, sizdən əvvəlkilərin dəmir daraqlarla sümüklərinə qədər ətlərini dartıb çıxardırdılar. Bu onları öz dinlərindən bir göz qırpımı olsun belə döndərmir. Hansı ki, sən ən xeyirli ümmətsən. Heç bir şeydən çəkinmədən dəvət eləyəcəksən. Çünki haqqa çağıran sənsən, batilə çağıran onlar. Çünki yalnız Allaha ibadət eləməyə çağıran sənsən, qəbirlərə, sirlərə, övliyalara, adamlara, şəxslərə ibadət çağıran olar haqq üzərində sənsən, sabit ol. Necə ki, bax ki, Allah subhanət hala ibrət üçün bizə möminləri, müsəlmanları, imanında sabit olanları Quran-ı Kerimdə misal çəkir. Bu misallar onun üçün ki, sən də sabit olasan, imanından dönməyəsən, əyğun imanından sürüşməsin. Burud surəsini hamı oxuyub, hamı bilir. Səndə sahiblərini hamı tanıyır. Allah subhantala dedi ki, Qutilə əshabul uxtur. Uxtud sahibləri öldürüldülər. Elə bir xəndəklər, elə bir dərələr qazmışlar ki, oranı çırpı ilə doldurmuşlar. İntiqam alırdılar müminlərdən, müsəlmanlardan. Bir dənə salih dəvətinin dəvəti ilə. Davan oğlan idi. Lakin salih dəvəti idi. Dəvətin eləmişdir. Allahdan qorxduğu üçün, haqqı istədiyi üçün dəvəti uğur tapmışdır. Həmin cəmaat ki, o padşaha qarşı çıxdılar. Padşah özünə ibadətə çağırırdı. Deyirdi ki, sizin uca Rəbbiniz mənəm. İbadəti Allaha deyil, mənə edin. Lakin oğlan ona dedi ki, mən elə bir kəsə iman etmişəm ki, o sənin, mənim, atabın və babamın, dünyada olanların, göylərin və yerlərin ağası və sahibidir. O Allahdır. Mən ona iman etmişəm. Allah istəmədən kiməsə bir zarar gəlməyəcək. Və o uşağa iman edənləri dəstə-dəstə toplayıb oda atırlar, yandırırlar. Və Allah subhantala buyurur, nə üçün onlardan intiqam aldılar? Və deyir ki, وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَنْ يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ Əziz və həmid olan, hər bir şükrə və tərifə layiq olan Allaha, yalnız Allaha iman etdikləri üçün onlardan intiqam aldılar. Allahu Ekber. Abbaqir radiyallahu anh, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem müşriklər onu döydüyü zaman qanlar sərsində buraxdığı zaman beline dəvənin için talafın attıqları zaman dəri Allah Rasulun qaldırır. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi qaldırır və insanlara deyir ki, Ətəqtulunə rəculən yəqulu Rabbiyallah Bu kişiyle ne işiniz var? Neye öldürürsünüz bunu? Neye döyürsünüz? Size ne deyir ki? Rabbim Allahdır diyen bir kişini öldürür müsünüz? Nəsə qəbahət mi işlədi bu? insanların fitrəti dəyişəndə yaxşını pis görəcəklər. Allaha çağıranda sənə ad qoyacaqlar. Deyəndə ki, Allahdan qorx, o səni babası ilə qorxuzacaq. Daşı ilə, dəmiri ilə qorxuzacaq. Hansı dəstə daha çox qorxmağa layiqdir? Mən ölüdən mi qorxum? Yoxsa sən hər bir zaman diri olan Allahdan mı qorxmalısan? Hansımız qorxmalıyıq? Men özünün de özüne malik olmayan bir insandan mı korkun? Yoksa alemlerin Rabbi olan, yerin göğün sahibi olan Allah'tan korkmaya sen mi layıksın? Hansımız daha çok korkmalıyor? Dünyanın sahibinden mi korkmak lazımdı? Yoksa özü Allah'ın olandan mı? Vallahi ki korkmaya layık olan olar mı? Korksunlar. Çünkü onları kimse yaratmayıp ki ondan korksunlar. Onlara kimsə ruzu vermir ki, ruzuların kəsilməyindən qorxsunlar. Vallahi bunlar heç kim eləmir. Onlara kimsə dərdi vermir ki, şəfanı da versin. Allah subhanət Allahın şəriyyətində səbatda olmaq, səbirli olmaq, baxacaqsan əvvəlkilərə, baxacaqsan sələflərə və səbr eləyəcəksən. Bilginən ki, bu yolda çətinliklər çıxacaq. Çünki Allah Resulü Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ona vəhin gəldiyini dedikdə Varaka ibn-i Nəvfəl Xədicə anamızın əmsi oğlu onun yanına getdikdə Varaka ibn-i Nəvfəl ona deyir ki sənə baş verənləri və üz verənləri mənə danış. Görüm sənə nə baş verir? Və Allah Resulü deyir ki, mən belə-belə insanlar, belə bir şey gördüm. Bana vahiy geldi. Bana dedi ki, oxu. Yaradan Rabbinin adıyla. ilə oxu. Kiminsə adını çağırma. Kimsə səni yaratmayıb ki, onun adını çəkəsən. Kimsə səni yaratmayıb ki, ona and içəsən. Yaradan Rabbinin adıyla ilə Allah subhanahu dedi. Ve Allah Resulü da qorxur. Çünki belə bir şey görmemişti. İlk vahiydi. idi. Varaka İbn-i Nufal deyir ki, kəşki Qövmün səni bu diyarlardan qovanda, səni döyüb buradan çıxardanda, mən də cavan olaydım. Sənə kömək edəydim. Allahu Ekber. O qoca kişi cavan olmağını arzulayır. Lakin sən indi cavansan, kömək elə Muhammed sallallahu aleyhi səlləmə, şəriyyətinin yayılmasına, hədislərinin insanlara çatdırılmasına və bil ki, Allah subhanət hələ sənin yardımcın olacaq. Allah subhantala sənə izzət verəcək. İzzətli olarsan, əgər İslamdan tutsan. Çünki Ömər ibn Xattab radiyallahu anh dedi ki, Nəhnu qavmun əəzzənəllahu bil-İsləm. Biz Allahın bizi İslamla izzətləndirdiyi bir qövmür. Nə qədər ki biz izzəti və böyüklüyü, ağalığı və üstünlüyü İslamdan başqasını axtaracaq. Allah bizi alçaldacaq. İzzəti İslamdan başqasında axtarsaq, biz rəzil olacaq. Biz rəzil olacaq. Baraka ibn-i Nafəl Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemə deyir ki, kaş ki mən cavan olaydım. Onun arzuladığı bugün səndə var. və Muhammed sallallahu aleyhi və səlləm təəccüb edir. Və buyurur ki, mənim qövmüm məni buradan çıxardacaqmı? Əgər çıxardacaqsa, nə üçün çıxardacaq? İnsanı yaşadığı yerdən, məmləkətindən, diyarından, ölkəsindən, qəsəbəsindən, kəndindən pisliklərə görə çıxardarlar. Pis işlər eləyəcək, cəmiyyəti tozacaq, insanların arasında pisliği yayacak. Onun için çıxardarlar. Bəs mən Muhammed olaraq sallallahu aleyhi ve sellem nə edəcəm ki, onlar məni oradan çıxardacaq. Mən insanlara deyəcəm ki, yerlerin ve göğün sahibi olan Allah'a ibadet ile ona şerik koşma. Ben diyeceğim ki kohumluk alakelerin birleştir. Kohumluk alakelerin kesme. Mən söyləyəcəm ki, qardaşlıqda sədaqətli ol. Deyəcəm dilvi, silklərdə işlətmə, yalan danışma, qeybət eləmə, böhtan atma. Mən deyəcəm ki, öz ailəvi qoruduğum kimi qonşuvu da qoru, millətli də qoru, cəmaatlı da qoru. Bir bədən kimi yaşa. Çünki mömin bir bədən kimidir. Müsəlman qardaşlıqda bir bədən kimidir bir üzvü ağrıyacaqsa, o birisilər də ona qızdırma ilə cavab verəcək. Tüm bədən ağrıyacaq. Dünyanın o birisi üzündə bir müsəlman ağrıyırsa, burada bugün sən ağrımalısan. O zaman bu qardaşlıq təhqiq olacaq. Allah Resulü deyir ki, mən bunları gətirəcəm. Burada bir pis şey varmı? Nə üçün çıxardacaqlar məni? O cəmaat ta günümüzə qədər və günümüzdən sonraya qədər davam edəcək. Eləcə də sənə elə baxacaqlar ki, sanki sən yad planetdən gəlmişsən. Tovhiddən danışanda sanki sən Yapon yaxud Kitay dilində danışsan, başa düşməyəcəklər. Elə təəccüblü baxacaq ki, özün özündən şübhələnəcəksən. Görəsən, mən Azərbaycan dilində danışıram. Niyə başa düşmür bu insan? Mən deyəndə ki, daşdan yox Allahdan istə. Burada nə var ki? Sonra ittiham eləyəcək. Deyəcək ki, onların yanına getmir. Niyə? Deyir, onlar Allaha inanır. Qəbahətə bax. Mən məni yaradana iman edim. Bəs sən kimə iman edin? yeməyə, içməyə ehtiyacı olana, yatmağa ehtiyacı olana, yeməsə, içməsə ölənə, Allah öl deyəndə yaşaya bilməyənə, kimə iman eləmsən? Məxluqa, sənin kimi məxluqa, bazarlara gedənə, hansımız daha çox üstünüyük. Sanki səni istehza Bu senin için fəxirdir. Bir onlar ancak Allaha inanırlar. Bəli, elhamdülillah. Ve Allahın bize kimi iman eləməyi əmr eləyibsə, onlara inanırlar. İmana çağırırsan qəbirlərə. Neyine inanar? Yani qəbir deyəndə demək istəyirsən ki, o Allahdır. Mən ona iman eləmirəm. Demək istəyirsən ki, o ruzu verir. Ben ona iman eləmirəm. Deyirsən ki, o can verir, mən iman eləməmişəm buna. O öldürür, vallahi ki, yox. Övlad verir, vallahi ki, yox. Xəstəliyə şəfa olur, vallahi ki, yox. Bəs mən nəyə inanmalıyam? Yaxşı kişi olub, Allah daha gözəldir. Yaxşı olubsa Allah ona rəhmətləsin. Olmayıbsa o dünyada Allah subhantala hər kəsin öz qazandığını verəcək. Olsun da. Kim olur olsun? Quran-ı kərimi illərlə və yüz illərlə oxucuna, səhifələcinə mən sənin dediklərinə iman eləyəcəm o vaxt ki, Quran-ı kərimdə sən mənim üçün bir ayə gətirginən ki, Allah subhantala deyir ki, həqiqətən qəbirlər mənimdir və orada ibadət edir. Mən sənə iman eləyəcəm. Lakin Cin surəsinin 18-ci ayəsində O an düşdüyün Quran var ha orada. Üstün tutub iman elədiyin Quran var ha. Allahın kəlamı olan Quran var ha orada. Cin surəsi var orada. Onun 18-ci ayəsində mənim iman elədiyim Rəbbim deyir ki: "Və ennel mesacidə lillah" demədi. "Və ennel qubura lillah" demədi. Qəbirlər Allaha aiddir. Qəbir öz sahibinə aiddir. Kim ölübsə onundur. Dedi ki, şübhəsiz ki, məscidlər Allaha məxsusdur. Məscid nə deməkdir? Səcdə olunan yerlər Allaha məxsusdur. Allahla yanaşı kimsəni çağırma. Allahu Akbar. Kimsə səni yaratmadı ki, onu çağırasın. Kimsə sənə ruzu vermədi ki, onu çağırasın. Və söylədi ki, səcdə olunan yer də Allahındır. üstün yer axtarırsan, deyəndə deyir ki, o Allaha yaxın qul olub, heç tanımır kimdir. Bilmir kimdir. Ona göre deyir, ora gedirəm. Allah subhanət bize bunu əmr eləmədi yaxın. İbadət o zaman ibadet olacaq. Yalnız ibadət adlanacaq o zaman ki, Allah subhantalanın istediği şekilde olsun. Allahın sevib, razı qaldığı şekilde olsun. Ve Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin sünnətinə uyğun olsun. Başqa cür olmayacaq. Başqa cür ibadət sayılmayacaq. Başqa cür cəlalət olacaq. Qəbirlərə getmə, məscidlərə get. Ölülərdən istəmə, həmişə diri olandan istə. Hayyul qayyum. Allahdan istə, həmişə diri olandan istə. Mürgü tutmayıb yatmayandan istə. Bütün qullarının istədiyini verə biləndən istə. Hər bir kəs bir anda bütün dünya bir yerə yığışsa, hamısı bir anda hərəsi bir şey istəsə, vallahi Allah subhanahu hər birinin istədiyini verməyə qadirdir. Lakin bir nəfəri burada, salım ki, qardaş övliyadır. Hər öz bir dənə söz soruşun, bir dəfə bir şey istəyin, çağırın. Hansızı işləyəcək? Heç bir üzə eşitməyəcək. Heç bir üzə də istədiyinizi verə bilməyəcək. Hələ bu diridir ya, yanımdadır. Bəs ölü olan, yanınızda olmayan necə? Ondan isə söz bəs necə verəcək? Hələ bu kişi diridir. Heç nə verə bilmir. Onun üçün sən Allahdan istəyəcəksən. Hər bir şeyə qadir olan Allahdan istəyəcəksən. Sən iman elədiyi saydın və mənim iman elədiyimə də var. Quran-Kərimi aç, oxu. Gör Allah subhanət Allah kimdir? Və onun göndərdiyi Rasul Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem sənə nələri çatdırır? Və tavasav bil, bil sabır. Və səbri tövsiyə edəcəklər öz aralarında. Deyəcək ki, qardaş, keçici çətinlikdir. Dünya çünki müvəqqətidir. Sən səbr elə. Allah subhanət Allah nə dedi Quran-ı kərimdə? وَاِنْ تَصْبِرُوا Eğer siz səbretsəniz وَتَتَّقُوا Və Allahdan qorsanız, günahlardan çəkinsəniz لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا Sizə qarşı hilə tökənlərin hiləsi sizə zərər verə bilməyəcək. Bu bizim Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin Rabbinin bizim iman ettiğimiz Rabbimizin bize verdiği sözdür. Allah subhanətələ deyir ki, bizim üzərimizdə vacibdir möminlərə kömək etmək. Lakin sən imanında sadiq ol. Sadiq ol günə. Əhdində sadiq ol günə. Vədində sadiq ol günə. La ilahə illallah demisən, şəxtləri ilə əməl elə günə. Şirk qoşma günə. Allahdan başqasına ibadət eləmə günə. Muhammedun Rasulullah demisənsə, əmrlərinə itaat elə. Və mə əsəkumur rasul fəxuzuhu. Allah Resulü sizə nəyi verirsə onu götürün. Və nədən çəkindirirsə ondan uzaq olun. Bu cür yaşa günah. Allahın nasrı, köməyi səninlə olacaq. Sən ölsün belə. Yasin surəsi var Quran-ı Kərimdə. Bu surə Azərbaycanda məşhurdur, hamı tanır. Yasin surəsi var. Allah Subhanahu taala orada iki peyğəmbərdən söz edir. Bir kəndə iki peyğəmbər göndərilir. Allahın salamı onlara və bizim peyğəmbərimizə olsun. Onlar qövmlərinə gəlirlər, onları yalan sayırlar. Necə ki, indiki dəvətçilər dəvət eləyəndə, qardaşlar dəvət eləyəndə dillər yeni şey gətirirsiniz. Bunu heç bizim dədə-baba deməyir. Qardaşım, dədə-babamız 70 il Sovetin əsarəti altında olub. O sənə nə deməli idi ki? O sənə Markisin, Darwinin kitablarını deyə bilər, ateizmi deyə bilər. Quranın tərcüməsi indi olundu. İman indi gəldi. 70 il sən Allahsız yaşamısan, Bəs nə oldu sənə? Allah Subhanahu açıq-aşkar dəlilləri, burhanları, dəvətçiləri gələndə niyə üz çevirirsən? Niyə yalan sayırsan bunları? Bunlar ki, vallahi ki, haqqdan başqasını demir. Vallahi haqqı deyirsən. Səndən birdən ki, ücrət istədimi? Gətir mənə mal, pul ver dedimi? Həyatım azdı mənə həyatından biraz ver dedimi? Mənim üçün torpaq sahəsi ver dedimi? deməzlər. Çünki alimlər, dəvətçilər Allah Rasulunun mirasçılarıdır. Allah Rasulunun mirasçılarıdır. O Rasullar da kimsədən ücrət istəmədilər. Dəvət edəndə kimdənsə mal, mülk istəmədilər. Onlar bilirdilər ki, o mülkü olanı da, onları da ruzlandıran Allah'tır. Allah subhantala bu iki peyğəmbər yalanlandığı zaman deyir ki, onları üçüncü Peyğəmbərlə, üçüncü Rasulla gücləndirdik. Üçüncü dəvəsi də gəldi. Rasul gəldi, Allahın elçisi gəldi. Onu da yalanladılar. Üçün də. Dedilər ki, siz bizim kimi bir bəşərsiniz. Allahu akbar, sənə dəvəti mələklər gətirməli idi. Vallahi əgər Allah subhanət hala göydən mələklərini də indirsəydilər, Deyəcəkdilər ki, bu mələklər bizə nöş dəvət gətirir. Bizim içimizdə özümüzdən olanlar yoxdur. Onun üçün Allah subhantala hər qövmə, hər dəstəyə, hər tayfaya özündən Peyğəmbər göndərdi. Və bizə də ən üstün Peyğəmbər göndərildi. Muhammed sallallahu aleyhi və səlləm. Və şərəfləndin onun ümməti olmaqla. Lakin yaşa, bu üstünlüyü yaşa. Çünki Muhammed sallallahu aleyhi və səlləm onu görmədən sonradan gəlib ona iman edənləri qardaşlarım adlandıran. Layiq ol bu adam. Layiqsiz müsəlman olma. Ləyaqətli müsəlman ol. Bu adı yaşamaqda, üstündə daşımaqda layiq ol. Muhammed sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, mənim qardaşlarım o kəslərdir ki, sahabelərinə deyir bunu. Əbu Bəkirlə Ömərinə deyir bunu. Osmanlı Əlisinə deyir bunu. Allah sahabələrin hamısından razı olsun. Onlara deyirdi bunu. Dedilər ki, ya Rasulullah, biz sənin qardaşların deyilik. Dedi, yox. Mənim qardaşlarım o kəslərdir ki, məni görmədən iman gətirəcəklər. Allahu Akbar. Həyatı elə yaşa ki, layiq olasan bu qardaşlığa. Allah Rasulunun qardaşlığına layiq olasan. Çünki Allah Rasulü dedi ki, sevən sevdiyi ilə bərabər olacaq. Kimi sevirsənsə onunla olacaqsan daşı sevirmisənsə, daşı ilah tutmusansa, Allah subhanət hala qiyamət günü daşı da dirildəcək, sənə də gətirəcək. İbadət elədiyin Rəbbin budur. Adama ibadət eləmisənsə, adamı sevmisənsə, onunla həşr olunacaqsan. Sahabələrdən biri gəlir Allah Rasulunun yanına. Deyir ki, ey Allahın elçisi, yerlərin və göyün ağası olan Allah şahidim olsun ki, mən səni hər bir kəsdən çox sevirəm. Və ölümü xatırladığım zaman içimə qəmlər və kədərlər dolur. Gözümdən yaşlarımı saxlaya bilmirəm. Çünki səndən ayrıladım. Deyir, məni sevirsənmi? Sevmək bir ağ dedik, dil nə olmur? Əməldə. Deyir, bəli. Bəli. Allah şahidim olsun sevirəm. Bir sevən sevdiyi ilə bərabər oldu. Sahabələr İslama girməkdən əlavə olaraq heç bir zaman bugünkü kimi sevinməmişlər. Çünki onlar da Allah və Rəsulun sevirdilər. Hə, sən kimi sevirsən? Babanı, daşı, dəvəni, qola bağlanan sapı, cibə qoyulan qara çörək otunu, Allahu Akbar. Sən razı olarsanmı ki, qiyamət günü ip asılsın deyilsin ki, sən buna ibadət edirdin. Sənin Rəbbin budur. Allahu Akbar. Çünki qiyamət günü Allah subhanahu wa ta'ala gələcək və insanlar səcdiyə çağrılacaqlar. Bugün əzançının əzanına cavab verib səcdəyə getməyənlər o gün orada səcdə elə bilməyəcəklər. يَوْمَ يُخْشَفُ اَنْسَاقٍ O gün baldır asılacak, nida eden diyecek, alemlerin Rabbi olan Allah gelir secdeye kapıl. Kim secde elemeyip de secde elebilmeyecek. Allah haber verip bunu bize. فَيُدْعَوْنَ اِلَى السُّجُودِ فَلَا يَسْتَفِعُونَ Onlar secdeye çağrılacaklar. Lakin secde edebilmeyecekler. Çünki bu dünyada namaza gəl deyənlərə molla dedilər. Ən azından. Cürbəcuratlar qoydular. Geridə qalmışlar dedilər. Lakin bilmədilər ki, Allah subhanətələ onların içindən bizə xəbər verir. Nəyi keçirdir içində? Çünki müşriklərin və kafirlərin adəti eynidir. Dinsizlərin adəti eynidir. Necə eləyiblərsə, necə də eləyirlər. iki peygamber üçüncüsü gelir. Onları yalan sayırlar. Onun için dedim ki, bunları sıxılma. Onların başına gelen bizim de başımıza gələcək. Yalan sayacaklar. Bu nedir ki? Biz kimik ki, bizə yalancı deyəndə sıxılaq. Allah Rasulü hak olaraq, Allah spontanədən vəh alaraq deyirdi, ona deyirdilər yalancısan. Sen peygamber değilsen. Sen bizim kimi beşersen? Allahu Akbar. Və Allah Subhanahu dedi ki, sənin üzərinə ancaq dəvət eləməkdir. Sən qorxusan və müjdələyənsən. Hidayət edən Allah Subhanahu Onun üçün sıxılma. Allah Subhanahu üçüncü peyğəmbəri də göndərir, onu da yalan sayırlar. Deyirlər ki, Rəhman Allah Subhanahu heç bir şey indirmir. Bu üç Peyğəmbərə iman eləmiş kənd əhalisinin sakinlərindən bir nəfər iman eləmiş bir nəfər. Kəndin aşağısından qaça-qaça gəlir. Allah subhanətə deyir ki, o kişi kəndin aşağısından yüyürərək gəlir. Çünki xeyirlərə qaçmaq lazımdır. Xeyirlərə yürmək lazımdır. Lakin görürsən, bizdə əks olub. Dünyaya qaçırıq. Dünya üçün yoruluruq. Gündəlik 5 vaxt namazı yıxsın, 20 dəqiqə eləmir. 20 dəqiqə eləmir. Lakin tərlada, sahədə işlədiyin saatları yıxsın, 15 saat eləyir. Onları ağır görmür. Deyəndə ki, namaz qıl. Deyir, vaxtım yoxdur, ağırdır. Allahu akbar. Allah üçün vaxt yoxdur. Allah deyir, namazdır. Bu deyir, yox. Taxıl sahəm qalıb orada, pomidor sahəsi qalıb, nar sahəsi qalıb, yemiş sahəsi qalıb, ağaclarım qalıb. O ağaca bərəkət verən, tarlaya bərəkət verən Allahdır. Ayır vaxtı Allah üçün namaz qıl. Allah üçün deyəndə, yəni sən özün üçün deyirsən, Allah üçün falan ehtiyacı yoxdur sənə nə də sənin ibadətə. Lakin hüccət olsun. Qiyamət günü möminlər, müstəqilər cənnətə aparılmağa əmr olunanda, kafirlər və müşriklər cəhənnəmə aparılmağa əmr olunanda, deməyəsən ki, ya Rabbi, neynəmişdim ki mən? Bax, bunu eləmişdim. Namaza gəl deyəndə gəlməmişdim. Yalnız Allaha ibadət elə, Allaha and iç, Allah üçün nəzir kəs, nəzir de, Allah üçün qurban kəs deyəndə. Demişdim ki, yox. Bu qoyunu baba yaradıb, baba üçün kəsəcəm. Allahu Akbar. Yerləri qarşışırmışsın, çünki sən zalimlik eləmir. Müşriklər, şirk qoşanlar zalimlardır. Zülüm bir şeyi öz yerinə qoymamaqdır. Sənə əmr olunub bunu bura qoy. Başqa yerə qoysan. Sən zalimsan, zülümkarsan. Sənə əmr olunub Allaha ibadət edin. Sən qəbrə, daşa, babaya, ağaca, ipə, safa, öz əşdiyin ağaca ibadət edirsən. Kitayın istehsa elədiyi çitlərə ibadət edirsən, qolla bağlırsan. Göz muncuğu, ən böyük müsibət. Arxasına çağırırsan, görürsən yazılıb kitay malı. Əgər xeyir versəydi, Yaponiyada tsunami olmazdı. Ora yekə bir dənə göz muncuğa atsınlar ah, özləri. Bizə göndərmək lazımdır. Onları düşündürən puldur. Müsəlmanın malını alıb yeməkdir. Bunlar xeyir eləmir. Xeyir eləsəydi, aparıb atsınlar döyüş bölgələrindən, göz muncuqların. Qardaşlarımız, dostlarımız, qonşularımız sərhətlərdə ölməsinlər. Gələndə göz munduğu qaytarsın. Necə ki gözü qaytarır deyir, eləcə də gülləni qaytarsın. Gəlməsin bizə tərəf. Seyidləri, övliyaları yığıb aparsınlar sərhədə. Ermənilərin digərlərinin ağzını əksinlər. Sənə sən deyəndə deyir ağzını elə. Geçsin onların ağzını. Mənim üçün eşim. Onlara gücü çatmır. Yoxsa qorxulur o adam. Elhamdülillah. Kardeş dişi ki korkur. Çünkü o aziz de özü ölü bak o. Özü ölüp kömək eləyə bilməyəcək sənə. Niyə bizim igidlər, cavanlar orada ölürlər? Hələ babalar getsin bir dənə belə eləsin, şəfa versin onlara. Çünkü yoxdur. Allah sen sən nə bilirsən yoxdur. Hamı qalbində bilir ki, vallahi Etraf Etiraf eləməkdən qorxursan. Qorxma. Deyirsən, el oba mənə nə deyəcək? Deyirsən, cəmat mənə nə deyər? Namaz qılsam. Deyəcəklər, a, gör, kimin oturumdurur? Saqqalı olanlarla. Nə olacaq ki, əlhəmdülillah? Qınaqdan qorxma qınaq. Çünki sən öldükdən sonra kiminsə qarşısında dirilməyəsən. Bəs düşünmədin ki, bunu düşünürsən. El oba mənə nə deyəcək? Bəs düşünmədin ki, səni yaradan Allah nə deyəcək? Səni ibadət üçün yarattım. Niyə şərik qoşdun? Bəs nəyə şərik qoşdun? Daşa, Allahu Akbar, zülmə bax. Aləmlərin Rəbbini tərk elə. Gel daşa ibadət elə. Vallahi ağla sığışan məsələ deyil bu. Allah subhanət Allah səni İslamla izzətləndirdi. 70 ilin əsarətindən qurtardı. Alda bu izzəti. Götür günən bu tovhidi. Yalnız Allaha ibarət eləməyi qabul elə. Qardaşlara istizə eləmə. Suranı uğrayan sən olacaqsın. Çünki, əlhəmdülillah, iman eləyiblər, əməl eləyirlər, Dəvət eləyirlər və vallahi bil, səbir də eləyəcəklər. Çünki ibrətimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem və onun sahabələridir. Salih möminlərdir. Yasin surəsində deyir. Biraz qarağa çıxıb. Kişi qaça-qaça gəlir. Deyir ki, ey dövmüm, sizdən heç bir mal, pul, dövlət istəməyən bu rasullara tabi olun. Heç nə istəmirlər axısından. Sənə başa salır. Deyir ki, yerin və göyün, qurunun və yaşın, Rəbbi olan Allaha iman elə və ibadət elə. Nə olub ki, mənə, məni yaradana ibadət eləməyim? Allaha əkbər. Neyinirlər? İşini öldürürlər. Onlar ona zərər vurdular, vurmadılar. Çünki Allah subhantala deyir ki, əgər siz səbr etsəniz və taqvalı olsanız, onların hilələri sizin öldürülməniz olsa belə sizə zərər vurmayacaq. Sən qazanacaqsan. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin sahabələrindən Allah'ı aparırlar və yolda öldürürlər. Və qılıncı bunun belinə soxanda həmin sahabə baxır arxaya Deyir ki, fustu və Rabbul Kəbə Kəbənin Rəbbinə and olsun ki, qazanan mən oldum. Ey zalim, sən məni öldürmədin. Çünki mənə vəd olunub, şəhid olacağım. Rəbbən, Kəbənin Rəbbinə and olsun ki, mən qazandım bugün. Ona qılınc vuran da şəhadət gətirir. O da qazanmaq. Elhamdülillah. Ne değerini kazandın? Ölürsən axsan. Kişini öldürüblər. Dəvətçilərə kömeğe geleni. Yasin surəsində oxuya bilərsən. Kişini öldürürlər. Allah subhanahu wa ta'ala ona deyir. وَقِيلَ تْخُلِ الْجَنَّةِ Ona değildi ki cennete dahil ol. Allahu Ekber. Cennete dahil ol. Onu öldürüblər. Bax, buranı gətirmək istəyirəm. Sənə desələr də, istəyəcə eləsələr də, yenə də dəvətində ol. Dəvətdən əl çəkmə. Çünki qövm sənin qövmün, cəmaat sənin cəmaatın, qonşu sənin qonşun, ailə sənin ailən. Kişini bir dəqiqə öldürüblər, qanına qəltan eləyiblər. Allah ona deyilir ki, cənnətə daxil ol. O kişi nə deyir? Deyir ki, leytə qovmi ya'ləmun. Kaş ki, məni öldürən bu qövmün biləydi. Yenə də dəvət edilməkdir e bu. Bu dəqiqə öldürürlər onu. Kaş ki, o qövmün biləydi. Bimə qafərəli Rabbi. Kaş ki, onu biləydilər ki, Rəbbim məni bağışladı. Və cəaləni minəl mukrəmin. Və məni hörmətlilərdən elədi. Hörmət sahib elədi bu dəvətimlə. Bax ki, mən qardaş, bütün hüzürlərdə bu Yasin surasını oxuyurlar. Niyə görə tələb eləmirsən, sənə tərcüməsini oxusun? İstə də gör orada söhbət neydən gelir? Orada deyir, namaz qıl, dəvətçilərə iman ilə. Lakin bir dəfə soruşmursan. Soruş ki, Yasin surəsinin 70-ci ayəsini soruş ki, soruş ki, Yasin surəsinin 70-ci ayəsində Allah nə deyir? Açıq hücumla. Ümumi bütün Quran oxu. Quran-Kərim yalnız yansından ibarət deyil. O da Allahın kəlamlarından və surələrindən bir suradır. Elhamdülillah. Şərəfli ayələrdir. Bütün Quran kimi. Soruş. Yalnız oxumasın. Sən başa düşmürsən onu. Denən tərcüməsini dinəmələm. Elimizin, obamızın axsaqqalısan, müdürüküsən, böyüyüsən elmlisi və savablıqdan, hörmətlisi və izzətdən yuxarı başda oturmusan, Allah razı olsun. Nə oxuysan orada? İstəyirəm bilim Rəbbim mənə nə deyib? Axı bu Quranı Allah mənə diri olaraq mənə göndərir. Mən soruşulacam. Mən bilmək istəyirəm ki, Rəbbim bu qanunlarda məndən nələr istəyir? bildir mənə. Və hörmətli olacaqsan, dəvətçi olsun. Əgər dəvət eləməsən, qövmə çatdırmasan, müsibətlər gələcək. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Qudsi hədisdə deyir ki, Allah subhanət hala bir kəndin dağılmasını əmridir. altının üstüne sevrilmesini emredilir. Ve melekler oraya gedende görürler ki, orada Allah'a ibadet eleyen bir nefer var. Ve deyirlər ki, ya Rabbi, orada sana ibadet edən bir nefer var. Və deyir ki, ilk öndə ondan başlayır. Çünkü o ibadet eləyir, başqalarını dəvət eləmir. Bu xeyrə çağırmır, insanlara çatdırmır. Çevirin o kəndin altının üstüne. Allahu Akbar. Sonra Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, Allah subhanahu wa ta'ala bəzi insanların etdiyinə görə digər insanları cəzalandırmaq, bir kəsin elədiyi pisliklərə görə digərlərini cəzalandırmaz o vaxta qədər ki, həmin insanlar həmin kəndin sakinləri, qəsəbənin sakinləri, ölkənin sakinləri o pisliyi dəyişdirməyə gücləri yetsin və dəyişdirməsinlər. Gücün yetir dəyişdirməyə, dəyişdir günə. Əgər ixtiyar sahibisənsə, evdə böyüksənsənsə, evin ağası sənsənsə, evdə axsaqqal sənsənsə, içki içilirsə, dəyişdirginə Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin sənə qoyduğu yolla, əli ilə, çünki sən bacarırsan. Allah Resulü dedi ki, sallallahu aleyhi ve sellem, sizdən biriniz bir pislik gördüyü zaman onu əli ilə dəyişdin. Bacarırsansa əllə dəyiş. Bu əllə dəyişmək hamıya aiddir. Kim bacarırsa, evin yiyəliyi, böyüklüyü onun üzərindədirsə, ailəsindən və uşaqlarından o sorumludursa, evdə ata odursa, o dəyişdirsin. İçki varsa atsın çölə, sigaret varsa atsın çölə, göz munduğa varsa sındırsın, desin ki, haq gəldi, batil getdi, batil getməyə məhkumdur, çıxartsın evdən tüm pislikləri. Yox, əli ilə bacarmırsa, Muhammed s.ə.v. deyir. O zaman dili ilə desin. Ata deyil, oğuldur. Evə gəlir, ata içir, sigaret çəkir, filan filan var. Ən çox görürsən, falçıya, qəbirə, dəmrə, daşa gedənlər qadınlar olur. Görürsən, anası gedirsə, filan gedirsə, ona desin dili ilə. Çünki valideynlərlə gözəl şəkildə davranmağa əmr olunmusan. Onlara hər bir şeydə itaat eləyəcəksən Allaha asilikdən başqa. Nə deyirlərsə eləyəcəksən, əllərin, ayaqların yuvacaqsan, pləkan düşə bilmirsə, bövrə bindirib kürdəsən. Lakin desə ki, Allaha ibadət eləmə, deyəsən, yox. Anacan, səni sevirəm, lakin Allahı səndən daha çox sevirəm. Sən məni yaratmamısan. Allah məni sənə verir və səni də mənə. Kiminsə, kiminsə üzərində fəzilət yoxdur. Allahın qoyduğu fəzilətdən başqa dili ilə desin, çatdırsın, öyrətsin. Çünki soruşulacaq haqqı o bilir. Və dili ilə bacarmırsa, qəlbi ilə nifrətləsin. Nifrətin əlaməti də odur ki, görürsən bəzən qardaşlar deyir ki, içkili toy məclislərinə gedir, görürsən qardaşdır, gedib oturub içkidə, toy məclisində, çalğıda, qadınlarla kişilərin bir yerə qatışdığı yerdə haramların zuhur olduğu yerdə, üzə çıxdığı yerdə deyirsən, qardaş, orada nə qarırsan? Deyir, nifrət eləməyə gedmişəm. Allahu akbar. Nifrət eləmək, onun əlaməti var. Onun əlaməti bilirsən nədir? Sən oradan durub gedəcəksən. Qəlblə nifrətin əlaməti odur ki, orada oturmayaqsan. Oradan durub çıxacaqsan. Və Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, وَذَٰلِكَ عَضَعَفُ الْا۪يمَانِ Ve bu da imanın en zayıfidir. Oradan durup gelirse, demirse, elinden değiştirmirse, imanı en zayıf imandır. Ve senin zannın nedir? Orada oturan hakkında. Onda iman var mı? Gedenin imanı en zayıfdirse, orada oturanın imanı var mı? E, Bilirsen mi bunlar niye göre baş verir? Çünki insanlar Allah subhanahu wa ta'alanı layiqincə qiymətləndirə bilmədilər. Allah subhanahu wa ta'ala kimdir bilmirlər. Allahu Ekber. Və Allah subhanahu wa ta'ala şərəfli kitabında bəyan elədi bunu. Və dedi ki, وَمَا قَدَرُ اللّٰهَ حَقَّ قَدْرِ Onlar, o zalimler, müşriklər, kafirlər, haqqı ilə ibadət eləməyənlər Allahı layiqincə qiymətləndirə bilmədilər. Bilmədilər ki, Allah aləmlərin Rəbbidir. Din gününün tək sahibidir. Bilmədilər ki, qiyamət günü Rəbbim göyləri sağ əlində, yerləri də digər əlində tutaraq silkələyəcək. Və deyəcək, Ənəl məlik, patşah mənəm, ağa mənəm, başçı mənəm, aləmlərin Rəbbi mənəm. E, soruşacaq silkələyəndə. Limənil mülkül yavm. Bugün mülk kimindir? Cavab versinlər, mülk mənimdir deyənlər, təkəbbürlü mənəm deyənlər, yerə göyə sığmayanlar, mən oxumuşam alim deyənlər, heç kim cavab verə bilməyən. O gün tək olan, qahvar olan, Allahın olacağıdır. Lillahil vahidil qahhar. Tək olan, qahhar olan Allahındır mülk. İnsanların asi olmağı bax bunun üçün. Allah subhantalarını layiqincə qiymətləndirə bilmirlər. İbn Abbas radiyallahu anh bir gün oturub ağlayır. Və onun tələbəsi yaxınlaşır ona. Soruşur ki, niyə ağlayırsan? Göstərir qabağında olan səhifələri. Tələbə baxır ki, görür Quran-ı Kərimdən olan ayələrdir. Yahudilərin başına gələn o müsibətdir. Allah subhantala onları qadağa eləmişdi. Allahın qadağasını aşmışlar. Altıncı gün onlara ov eləmək qadağan idi. Ov eləyirdilər. Və onların üzərinə bəla gəlir. Bəzi insanlar ondan dəvət edir, deyir, bunu eləməyin, bəla gələcək. Digərləri isə deyir ki, Allahın əzab edəcəyi və həlak edəcəyi bir qövmə nə üçün dəvət edirsiniz? Deməli nədir? İman eləmiş insanlar iki hissəyə bölünürlər. Dəvət eləyənlər, dəvət eləməyənlər. Sağda olanlar və solda olanlar. Onlar Onlara deyirlər ki, Allahın hədlərini aşmır. Bunlar açmırlar. Və dəvət edənlər deyirlər ki, Allah spontala suyun üzərizə öz tərəfindən əzab və bəla göndərəcək. Səhər açılır, gedirlər onların yanına. Görürlər, çağırırlar, çıxmırlar onlar. Qalxırlar evlərinə baxanda görürlər ki, həyətlərdə, meymunlardan başqa bir kəs yoxdur. Allahu Ekber. Allah spontala o qövmü meymunlara çevirir. Və e düşürlər onların yanına. Meymunlar insanlardan olan nəsillərini, soylarını tanıyırlar. Gəlirlər hər kəs öz qohumunun yanına. Və başlayırlar ağlamağa. Və onlara deyir ki, bu dəvətçilər, bəs biz sizi bu şeylərdən qadağan edib çəkindirmədikmi? Onlar da ağlayaraq başları ilə hə deyirlər. Aşağı yuxarı edərək hə deyirlər. Və Allah subhanət Allah xəbər verir. فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ أَنْجَيْنَا الَّذ۪ينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ وَأَخَذْنَا الَّذ۪ينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ Allah subhanətələ deyir ki, onlara hatırlandıkları şeyləri unuttukları zaman, eləmə deyəndə elədikləri zaman, şirk koşma deyəndə şirk koşduqları zaman, necə ki, sən xatırladırsan, o da özün, öz bildiyin eləyir. O zaman Allah subhantala deyir ki, pislikdən səkindirənləri biz qurtardıq dəvət elədiklərinə görə. Digərlərini isə alçaldıcı bir əzaba uğratdıq, çünki onlar fasiqlər idi. İbn Abbas radiyallahu anh ağlayır, deyir ki, baxçınan, Allah subhantala bu ayələrdə yalnız dəvət edib pislikdən səkindirənləri nicata uğratdıq dedi. Axı orada iman edənlər iki sinifə bölünmüşdür dəvət eləməyən iman etmişlər də var idi. Allah subhanətələ onları heç xatırlamır belə. Və İbn Abbas radiyallahu ağlayır, qorxur. Deyir ki, vallaha bugün mən dəvət eləyirəm, pislikdən çəkindirirəm, yaxşılığa əmr eləyirəm. Ən xeyirli zamanda yaşamış İbn Abbas. O İbn Abbas ki, ümmətin şibiridir, alimidir, dənizidir, elm dəryasıdır. O qorxurdursa, bugün qorxmağa daha layiq olan bizi Allah subhanət hala bizi şəriyyət üzərində, dini üzərində sabit olanlardan eləsin. Ona ibadət edib, ona heç bir şey şərik qoşmayanlardan eləsin Allah subhanət hala bizləri. Xeyri üzərində hər bir zaman bizləri zəm eləsin. Allahın izinə haqqınızı halal yaşıyoruz. Biz gedəcəyik. Və Allah subhanət halanın salamı ilə da salamlayıram. Salamu aleykum və rəhmətullahi və bərəkət.